Kiel la moderna homo conqueris la mondon. Che ni ai praulo i devenas el Africo, pritio gi HODIAU ne regas dubo. Sed oni ja DEBATAS la demandon, kiam kai kiel la moderna homo forlassis la African continenton. La classica modelo prescribas la conqueron de la mondo kiel UNUFOIAN eventon kiel migradon, kiu comencigis antau sestec mil iaroi. Tio, tamen, lau nova studajo, apenau estis tiel. Aldonigis, che la eliro, al novai continentoi, ocasis en plurai ondoi. Cai surpriza de talo estas, che Australion, la moderna homo atingis signife pli frue ol Europon. Tio starigas quelcain demandoin. Gis antaune longe trovagioi de ostoi en Etiopio estis consideratai la plei i postrestagioi de nia spezio. Ili agias cent naudek quin mil au cent sestec mil jaroin, sed en junio esploristoi rapportis pri spectaclietza malcovro. En cavo, nord-occidente de Marrakesho, ili trovis homain magzeloin, dentoin cae ostoin, ciui agias tricent mil jaroin. Tio privastigas la horizonton considerinde, ancau el geografia vid puncto. Se oni pli frue pensis che la homaro ec estis en orienta Africo, nun clarigas che la moderna homo iam estis disvastiginta en prae pocoi en la Nord Africa regionego. Cai en la sudo de la continento, ciel montras trovajoi de fossilioi en Florispat, Sud Africo. Per tio perdigas la senso de la nozio lulilo de la homaro. Shainas che ne existis regione limigita lulilo. Cai se gi existis, gi amplexis la tutan continenton. En la fruai epocoi de la homaro, ocasis plurai ondoi de migrado norden. La plei frua ondo, versaine jam ocasis antau pli ol cent dudec miliaroi. Alicase, la esploristoi ne povus explici la ceston de la plei malnovai homai fossilioi en Cinio. Ili agias inter septec mil gis cent dudec miliaroi tamen tiui pionirai gruppoi appena postlasis spuroin en nia dono a. La plei granda parto de niai genoi devenas de tiui homoi kiui partoprenis en la classica el migrado el Africo antau sestec miliaroi. Tiu migra ondo certe estis la plei granda cae la plei amplexa. Cae poste? la conquerado de la Eurasia continento ocasis mal rapide, do ne tiom celite, kiel oni tion imagis. En Australio la homo alvenis antau proximume sestec quin miliaroi, en Europo nur antau quardec tri miliaroi, quancam Europo situas pli proxime de Africo. La causo cusas supposeble en tio, che en Europa iam vivis la neandertala homo, dum Australio tiam estis sen homa. Principe estis du itineroi, lau ciui la moderna homo migris al Asio. Unu el ili trapassas nordan Egiptuion, gis la duon insulo Sinaio, cae de tie alla Levanto. La alia tra la corno de Africo gis la araba duon insulo. Ce tiu ci lasta, tamen, ne existas recta sur terra cun ligo. El tiu sequas, la homoi usis poatoin por transiri la mar colon. Oni ne forgesu, che Arabio inter septec mil, cae cent dudec miliaroi, antaunia epoco, estis plena de riveroi cae lagoi. La regiono offertis dum tiu epoco tre favorain vivo condicioin. Oni malcovris tie ec fossilioin, te hippopotamoi, cio indicas, che se ec tiai bestoi povis alveni tie, tiam ancao la homo successis alveni. Oni ne precise scias, cial ciui aliai homai spezioi el mortis. La lasta el ili, la neandertala homo vivis gis antau tridec mil jaroi en suda Europo. Evidente, la homo sapiens plei bone successis adaptigi alla diversae vivo condicioi, cae tial, ciel ununura homa spezio, transvivis gis hodiau.